Հայացք։ Զովինար Գրիգորյանի հաղորդաշարի դիտակետում Արցախն է ու Արցախցին։ Երկու տարի առաջ նոյեմբերի 9-ին տարածվեց Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի, Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահի եւ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հայտարարությունը, համաձայն որի Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում հաստատվեց ամբողջական հրադադար։ Հայտարարությամբ առաջ քաշված պայմանները ծանր ու ցավոտ էին հայկական կողմի համար, եթե միայն դրանով ամեն ինչ ավարտվեր։ Ինչպես ասում են, թանակը թղթին դեռ չչորացած Ադրբեջանը սկսեց խախտել հայտարարության դրույթները։ Այսօր ավելի ծանր կացություն է, քան 2 տարի առաջ էր, պարտությունից անմիջապես հետո։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը շտապում են ստորագրել այսպես ասած խաղաղության պայմանագիր։ Հայաստանի իշխանությունները չեն ཐակցնում, որ պատրաստ են Արցախը նետել Արնախում ճշնամու երախը, միայն թե նա իրենց հանգիստ թողնի։ Հավատացած եմ, գիտեն, որ դա պատրանք է, որ ուժի սպառնալիքի տակ խաղաղության փաստաթղթի տակ ստորագրելը խաղաղություն չի բերի։ Հոկտեմբերի 30-ին Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում տեղի ունեցավ բազմահազարանոց հանրահավաք, որի մասնակիցները պաշտպանեցին նույն օրը Հանրապետության ազգային ժողովի արտահերտ նիստում ընդունված հայտարարությունն այն մասին, որ Արցախը չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում։ 3 օր առաջ նոյեմբերի 5-ին Երևանում անցկացվեց հանրահավաք հաճակցություն արցախցիներիս։ Արցախի գոյությունը վտանգված է եւ որն է այսօր մեր անելիքը։ Հանրային ռադիոյի ստուդիայեն հրավիրել Արցախյան շարժման առաջամարտիկ Գագիկ Ավանեսյանին։ Պարոն Ավանեսյան, շնորհակալ եմ հաղորդմանը մասնակցելու համար։ Ձեզ եմ շնորհակալ։ Փորձագետները կարծում են, որ Հայաստանի վարչապետի խաղաղության պայմանագրի տակ դրվելի ստորագրությունը պետք է արվոչինչ համարել, չնայած այն բանին, որ նա ստորագրել է նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը։ Եթե հիմնվենք Արցախյան հարցի շուրջ նախորդ փաստաթղթերի եւ որոշումներին, միանշանակ փորձ արվում այդ որոշումները չեղարկել նոր որոշումներով լեգիտիմացնել այսօրվա վիճակը։ Տասնյակ տարիներ փորձ է արվում Արցախյան հարցը տեղափոխել ուրիշ հարթակ, նոր ձևակերպումներով հարցի էությունը ուղղոզել ու սա էլ մտնում է դրա մեջ Նիկոլ Փաշինյանի պարտադրած պայմանագրերը, որ ինքը թե ինչ պատճառներով չի կարում հրաժարվի ստորագրելուց, առողջից ճանաչել, չճանաչել, դա շատ ժամանակ նաև քաղաքական որոշումներ է։ Ցանկացած պայմանագիր չեղարկվում է, կամ իրականացում է, դա քաղաքական որոշումներ է կամքի եւ իրադրության հետ կապված։ Չեմ կարծում, որ սրա վրա պիտի կենտրոնանանք, ողբերգություն դրա մեջ տեսնենք, պիտի փորձենք դա չեզոքացնել ուրիշ ձևերով հիշեցնելով, մեջտեղ հանելով մեր նախորդ որոշումները 78 թվականի հունիսի որոշումը 91 թվականի սեպտեմբերի 2-ի որոշումը 89 թվականի դեկտեմբերի մեկի համատեղ Արցախի պարլամենտի եւ Հայաստանի Գերագույն խորհրդի որոշումը դեկտեմբերի 10-ի հանրակվեն 91 թվականի եւ հունվարի 6-ի 92 թվականի Արցախի Գերագույն խորհրդի հրաշագիրը ուզում ասեմ սա քաղաքական process է որ պիտի ճիշտ որոշումներ կայացնենք ոչ թե որևէ մի որոշում վերցնենք ու շաբաթներով ամիսներով քննարկենք Պետք է աշխատենք, պետք է քաղաքական դասը աշխատենք։ Այսինքն նախ եւ առաջ թույլ չտանք, որ նման պայմանագիր ստորագրվի։ Միանշանակ դիրքորոշումը պետք է ցույց տալ։ Ժողովրդի ակտիվությունն է պետք, քաղաքական ուժերի ակտիվությունն է պետք։ Պետք է փորձենք դեմը առնել, բայց մի քիչ ուրիշ ճանապարհով։ Այսօր օրայից չեմ տեսնում, որ որը քաղաքական ուժ, ասենք Հայաստանի պարլամենտական ընդդիմությունը, առաջարկություններ ունի դրա առաջը փակելու։ Ղարաբաղյան հակամարտությամբ զբաղվող լեգիտիմ կառույցը ԵԱՀԿ Մինսկի խումն է։ Համանախագահ երկրները դեռ այս տարվա մարտին, երբ ռուս-ուկրաինական պատերազմը արդեն սկսված էր, հայտարարում էին, որ հակամարտությունը լուծված չէ։ Իլհամ Ալիևը հոկտեմբերի 31-ին Վլադիմիր Պուտինի հետ առանձնազրույցում հանդգնեց հակադարձել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահին, ասելով, որ հակամարտությունը արդեն պատմություն է։ Այժմ փաստացի գործում է մի նոր Բրյուսել եւ Մոսկվա ձևաչափ, առանձին առանձին Ռուսաստանը փորձում է չզիջել հակամարտության գլխավոր կարգավորողի իր դերը եւ նա առաջարկում է հակամարտության պատժան լուծումը անորոշ ժամանակով հետաձգել։ Ինչ սխալ թույլ տվինք, որ Արցախը հայտնվեց աշխարհի ուժային կենտրոնների շահերի բախման կիզակետում։ Այս վիճակից դուրս գալու համար ընկղից պիտի հասկանանք ոնց է կնկել այս վիճակ։ Եթե մենք ինքներս մեզ համար արդեն հասկանանք, որ պահին մենք զախողվել ենք, թե քաղաքական, պահով, թե ներքին տնտեսական կարգավորման, նաև կտեսնենք ճանապարհները, ոնց է դուրս գալիս այդ վիճակից։ Դեռ չգիտենք ինչ սխալ ենք արել։ Գիտենք ինչ սխալ ենք արել, բայց դա քաղաքական ձևավորված չի, ըստ կետերի ֆիքսված չի։ Կենցաղային զորիսներում սա էլ գիտենք։ Մի 100 կետից երևի պատճառներ կան։ Ի վիճակի ենք ուղել եւ կամ կա արդյոք ուղելու այդ սխալները։ Այո, ընդհանրապես խաղացան բաղադրիչը այսօրվա աշխարհում 8 80%-ով նախորդ ժամանակներին էլ էր տես, բայց մենք այն ռեգիոնում ենք, որ անկանխատեսելի հարևաններ ունենք, բայց անվտանգության բաղադրիչը 80%-ով կազմում է քաղաքականությունից։ Պետությունը ազգինչ քաղաքականություն ավարում։ Ով ընդամենը 20%-ն է ռազմական, իմ կարծիքն է դա որ Նենսի Պելոսին եկավ Հայաստան, ինչ ասեց։ Դեմոկրատիայի եւ ավտոկրատիայի պայքարը, ասեց, քաղաքագիրտ աշխարհը ժողովրդավարության կողքին անելու։ Մեզ այդ պրիզմայով են տեսնում ու պատրաստ աջակցեն, ընդ որում ասեմ, սա նորություն չի։ Վերջի 15-20 տարի Արցախի պետական հայրերը անդադետ էին ասում, մենք դեմոկրատական երկիր ենք ու աշխարհը Ադրբեջանին թույլ չի տա մեր դեմ պատերազմ։ Տենց ասել։ Պատերազմ, սանսացիա։ Այո, այո։ Ու դա իրոք ճիշտ էր բայց այս վերջի 15 տարում Արցախը հետ է նահանջել դեմոկրատական արժեքներից ընտրությունների հարցով, տնտեսական հարցերով, բյուջեի նկատմամբ վերաբերմունքը աշխարհը դա տեսնում է։ Բայց աշխարհը չի տեսնում Ադրբեջանում ինչ է կատարում, որ Ադրբեջանը բռնապետական երկիր է։ Եթե մենք նահանջել ենք ժողովրդավարության դիրքերից, ապա Ադրբեջանը չի էլ ձգտել ժողովրդավարության։ Համաձայն եմ, սրա հետ միասին կա մի հատ ուրիշ բաղադրիչ, ռազմականն է, 18 թվականին, երբ Փաշինյանը եկավ իշխանության։ Միջև 20 թիվը ՆԱՏՕ-ի զորավարժանքների Վրաստանում ոչ մի զորավարժանքին չի մասնակցել։ Այն դեպքում, որ Սերժ Սարգսյանի օրոք մասնակցում էին անվտանգության քո բաղադրիչը, դու մենակ մեկի հետ չէի կապում Վաղը լրանում է նոյեմբերի 9 հայտարարության 2 տարին։ Ադրբեջանը առաջին իսկ օրերից խախտեց գրավոր պայմանավորվածությունները, կանգ չառնելով զբաղեցրած դիրքերում։ Իսկ 1 ամիս անց ուժի կիրառմամբ տիրանալով Խծաբերթին եւ Հին թաղերին շարունակվում են այդ խախտումները մեկը մյուսից կոպիտ։ Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորակազմը մի տեսակ կաշկանդված է իր գործողություններում։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի Ադրբեջանի կողմից համաձայնությունների կատարման հրադադարի ռեժիմի վերահսկման համար ստեղծված է խաղապահ կենտրոն։ Կենտրոնի գործունեության ձեր գնահատականը։ Պիտի գիտակցենք, որ նոյեմբերի 9-ի թուղթը գրված է մեզ համար, միայն մեզ համար։ Թեկուզ այնտեղ կետեր կա, որ երկուսին էլ վերաբերում, բայց իրականում այդ թուղթը գրված է մենք ինչ պիտի անենք։ Ասենք գերիները պիտի մեկ մյուսի փոխեին, մերը տարել են, որ ստեղ ունեինք, բայց իրանք իրաց պարտականությունները չեն կատարում։ Նովաչինի միջանցքը վերցնենք։ 3 տարվա մեջ պիտի ընդամենը մարշրուտը համաձայնացնեն, Երկու տարին չորացած ուժային ստիպել են, որ մեր երթուղին փոխենք, որ շատ ավելի վատ ճանապարհ է, ձմեռը շատ հնարավոր է, որ որոշ ժամանակներ չաշխատի։ Ինչ վերաբերում է խաղապահ զորքերի լիազորություններին, ոչ միտեղ գրաշ չի խաղապահ զորքերի լիազորությունները որնա պրակտիկան ցույց է տալիս, որ Ռուսաստանի Դաշնությունում ինչքան լիազորություններ իրան պետք է, ինքն կանե վերցնում է ակնայի կենտրոնի վերաբերան դրացան ընդամենը մեզ հետևելու Մենք շատ ենք իմանում, ասենք նույն Ռուսաստանը ունին դեղ դիտորդները, աշխատողները, մեզ ինֆորմացիա տալիս են, ասենք սահմանամերձ ադրբեջանական տարածքներում ինչա կատարում։ Այնտեղ նաև թուրք դիտորդներ կան։ Կենտրոնի գործնեության մասին որևէ տեղեկություն ընդհանրապես լսած չկամ, գուցե հրաապարակման ենթակա չէ։ Կենտրոնի կողմից հրադադարի ռեժիմի խախտումների վերաբերյալ որևէ արձագանք լսած չկամ։ Դրա մասին ոչ մի բան չենք իմանալ, որ այդ հարցը բարձրացնենք նոյեմբերի 9-ի թողն է մեզ դեմ տալու, ասեն ստեղ հրաապարակման ոչ մի խնդիր չկա, ընդամենը հետևում են։ Ադրբեջանը ռազմական հանցագործությունների համար մնում է անպատիժ։ Նոյեմբերի 9-ի հայտարարության դրույթները խախտելու համար պատասխանատվության չի ենթարկվում։ Երկու տարի է անցել ազատ չի արձակել բոլոր ռազմագերիներին, պատանդներին եւ պահվող այլ անձանց ի խախտումն հայտարարության 8-րդ կետի։ Մեծ խաղացողները նրա հանցանքները պարտավորությունների չկատարելը չտեսնելու են տալիս լավագույն դեպքում բավարարվում դատապարտող հայտարարություններով, հորդորներով։ Միթե անհնար է Ադրբեջանին սանձել եւ մեր այս անկումը կասեցնել այս հարցը վերաբերում է Հայաստանի եւ Արցախի իշխանության պահվածքին։ Հայաստանի իշխանության անելիքն է դա։ Մեր հարցի ուծման ձևը միջազգային միջազգայնացումն էր մեր հարցի։ Միակ տարբերակը այն է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ռանթած սոս կանչելով, որ ինչ խախտումներ կա, ինչ բան, դες չպիտի լինի, որ այս հարցում դիմում եմ միջազգային ացիաներին, մյուս 3 հարցում դիմում եմ Ռուսաստանին։ Ստեղծված էր Մինսկի խումբ Մինսկի խումբը միայն Ղարաբաղի համար չստաց։ Ընդհանրապես ստեղծված Ղարաբաղի հարցի ուզում նաև հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների, որովհետև հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները առանձին չի կարող լինել առանց Ղարաբաղի հարցը։ Ղարաբաղյան հարցը միջազգայնացված է, եթե դրանով զբաղվում է ԵՀԿ Միսկի խումբը, ուրեմն միջազգայնացված է։ Ամերիկայի Միսկի խմբի նախկին համանախագահներից մեկը բարձ ասեց, ասեց մենք նա վերաբերում էր Ամերիկան եւ Ֆրանսիային։ Այս տարիների ընթացքում որևէ մի առաջարկ չեն կարել բանակցային process-ում։ Մենք հոսում էինք կողմերին։ Սա ի՞նչ է նշանակում։ Փաստորեն իրաք այն գողից ասել են, որ շրջանները հանձնելի առաջարկին, ու իրաք դա հետ կապ չունեն։ Այս վերջի Վալդայ ակումբում Վլադիմիր Պուտինը ինքն է ասել, որ մենք առաջարկում էինք 5 շրջանը հանձնել, հետո երկուսը։ Այսինքն, մերոն գնում էին բանակցություններին, Ռուսաստանը առաջարկություն էր անում հողերը հանձնելու, մերոք համաձայնվում էին։ Հիշենք Վարդան Օսկանյանի ամեն բանակցություններից հետո հայտի իր նախադասությունը, որ մենք ցույց ենք տալիս մեզ կառուցողական միջազգային հանրության առաջ։ Գնում է մեր իրավունքները հանձնում, մեր իրավունքները, որ հիմքն է միջազգային հարաբերություններին, հազնում է, ասում եմ կառուցողական ենք, այ կառուցողական եկել ենք սեպտեմբերի 27-ին, 20-ի դեմը։ Չհանձնեցինք ուժով վերցրեց, կարողացանք որ որովհետև այն գողից Իրաքի իրավունքը արդեն տվել են ազերիներին։ Մամենք նորից պիտի փորձենք մեր իրավունքները հետ վերցնենք։ Այն դեպքում, որ լրիվ իրավունքների թղթապանակ մեր ձեռն է բանակցություններում մեր իրավունքների մասին խոսվում է արդյոք։ Չգիտեմ, եթե հիմա հրաապարակային չեն խոսում, գոնե ասեն ինչի մասին, ուրեմն դեղել չեն խոսում։ Ստեփանակերտում եւ Երևանում տեղի ունեցան հանրահավաքներ, մասնակիցները ելուր աշխարհի հայտարարեցին, որ Արցախը չի եղել եւ չի կարող լինել անկախ Ադրբեջանի կազմում, այսինքն չպիտի անտեսվի ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքը։ Այս ուղերձը տեղ հասել է եւ եթե տեղ հասել է, արդյոք որևէ բան կփոխի գերտերությունների վարկագծում աշխարհը գիտի մեր իրավունքները։ Հարցն դրանն է, որ մենք չենք դնում մեր իրավունքների հարցը։ Ստեփանակերտի հանրահավաքում ինչ կար դրած, ինչ կար քախոս կար։ Մեկ-մեկ էլ համատում են շարժման հանրահավաքների ու ընդհանրապես կապ չունի մեկը մյուսի հետ։ Մոտը շարժման հավաքներին կար քախոսը կար։ Հայաստանի հետ միացում Իսկ հիմա արժանապատիվ ապրենք։ Ինչ որ զուտ անկախ լինեն Ադրբեջանից։ Էլի չկար կոնկրետ բան օրինակ Կարգավիճակի մասին որևէ խոսք չկա։ Այո, աշխարհը լավել հետևում է, բայց դե չի տեսում դու ինչ ես ուզում։ Ինչ ես առաջարկում։ Արցախ ուզում է անկախ ապրել։ Որը մի խոսք եղել, հա որևէ մեկի ելույթում եղել, հա, չեմ ասել։ Միգուցե բաց եմ թողել։ Նես չի որ այդ հանրահավաքը իր դրական կողմը չունի։ Ես դրական տեսել եմ դրա մեջ, որ Ալիևը որ ասում է Արցախում 15000 մարդ ապրում, աշխարհին ցույց է տվել, որ 30000 մենակ հավաքվել է հրաապարակում, եթե հաշվենք որ ամեն տնից մի հոգի է եկել կամ երկու գյուղերից են շատ քիչ, իրոք Արցախում ապրում է 10-20000 մարդ։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի հանրահավաքներին, հանրահավաքը ինքը պայքարի մի ձև է, որը չպիտի արժե զրկենք հանրահավաքը պիտի հավաքվի մենակ այն դեպքում, երբ որ ասելի բան ունես։ Համարում եք ասելիք չկար։ Ասեցի Ստեփանակերտում մի արդյունք տվել է։ Արդեն հաշվում եմ դրական, Երևանում ոչ մի բան չեն ասել։ Ասել են Նիկոլո, այս հարցը լավ չի, բանանում ենք ավելի լավ կբանակցեք։ Անրանք ասում են բանակցողին պետք է փոխել։ Իրաք լներ, էլի։ Ենթադրում եք։ Ես չէ, ես էլի ընդունում եմ, այդ ընդունում եմ։ Դուք պիտի բանակցողին փոխել, ումով փոխարինել, հարցը դա է։ Հարցը անում նա Մեր ճակատագիրը մեր փոխարեն փորձում են որոշել ուրիշները։ Սեփական ճակատագրի տերը դառնալու, դիմադրելու ինչ հնարավորություններ ունենք։ Եթե մեզ համար ընտրում եք ճանապարհ, ու սկսում այդ ճանապարհով գնալը, ամեն ինչ գալու իր տեղը։ Հարցն առնա մենք ոնց եք հասել միջև 20 թիվը։ Ինչեր եք կորցրել, ինչներ եք զիջել, ուխի եք այդ վիճակը ընկել եթե մենք այդ հարցերի պատասխանը ստանում ենք, գտնելու եք ճանապարհը, ոնց այս վիճակից դուրս գանք։ Այսօր վրա աշխարհը շատ արագ փոխվում է։ Իրավիճակ փոխվելով գալու է հասնի հարավային Կովկասի հերթ։ Մենք պիտի պատրաստ լինենք այդ փոփոխություններին։ Այս этаպում սա եւ քաղաքական մտքինա վերաբերում եւ քաղաքական գործնեությանը եւ ռազմական ավարտվեց հայաց հաղորդաշարի հերթական 2022 թվականի նոյեմբերի 8-ի թողարկումը։ Հիշեցնեմ, զրուցակիցս Գագիկ Ավանեսյանն էր։